mēs varētu to lūgt katrs, katrs nākt un būt eh, gatavi pateikties Dievam, novērtēt to, ko viņš mums dod, lietot, baudīt, pazīt viņu. Pavadīsim vienkārši vēl kādu brīdi šķīstīja svēto dvašu. Nāc un pacel pret debesīm, jo cik augstu debesis pār zemi, tik liela tava žēlas svēto vārdu, jo viņš tev daudz ir labā darījis. Dievs tev piedod visus grēkus un dziedē visas brūces, ar mīlestību sirdī vai daudzi labā darīs. Dievs tev piedod visus grēkus un dziedē visas brūces ar mīlestību sirdī vainago. Teic to kungu visā kas debes tronī dzijā. Teic to kungu tu, kas no pazušanas valsts, teic to kungu, mana dvēselē. Teic to kungu dvēsle manā, teic viņa svēto vārdu, jo viņš tev daudz ir labā darījis. Dievs tev piedod visus grēkus un dziedē visas brūces ar mīlestību sirdī vainago. Tu mani nes, par mani rūpējies, par mani nomodā. Ik mirkli tu, nebaidos es, tu manas bruņas kungs, spēkā avots tu, zem taviem spārniem es pasargās. Nešaubos es, tu mana cerībā, tu mani neatstāji. Tevi es drošs, tumsa mani neuzveiks. Oh, oh, oh. oh. ik mirkli tu. Tu mani nes, par mani rūpējies, par mani nobodā. Ik mirkli tu. Nebaidos, nebaidos es, tu manas bruņas kungs. Spēkā zem taviem spārniem es pasargāts. Nešaubos es, tu manā cerībā, tu mani neatstā. Tevi es drošs, tumsa mani neuzveiks. Oh, oh, oh. oh. uz tavu žēlastību. Žēlastību. Tev vien vēlos dzīvot, kalpot visu sevi, nododu tik Tev. Nododu tik Tev. standing there. žēlastību, žēlastību. Tev vienmēlos dzīvot, kalpot visu sevi, nododu tik Tev, nododu tik Tev. Neceru uz saviem spēkiem, bet žēlastību, žēlastību. Tev vienmēr dzīvot kā tā būtu mūsu ikdiena, tā būs mūsu sirds vēlēšanās, Tēvs, dzīties pēc vairāk, kungs, tiekties pēc vairāk, kungs, sagaidīt vairāk un piedzīvot vairāk, kungs, no Tevis vēl vairāk, kungs, vēl dažādāk, kungs, Tēvs, paldies, kad ar Tevi ir iespējams, kungs, visas lietas, kungs, paldies Tev, kungs, ka Tu sevi apliecini, kungs, ka Tu tiešām neatstāji sev, kungs, neparādīs, Tēvs, paldies Tev, paldies, kungs, ka arī šodien Tu esi mūsu appreciate this. sirdis ielē jaunu mīlestību, lai viens otru mīlam tā, kā aizliet sevi spējam otrā rūpes bēdās un no jauna tīri kļūt. Zinu, ka jāgu dod dzīvei, ar to pietiek, lai tev kalpotu un tevi slētu mans kungs. Es zinu, ka jēgu dod dzīvei tu, un man ar to pietiek, lai katru mīlam tā, ka aizliec sevi spējam otrā rūpēs bēdās un no jauna tīri kļūt. Atjauno mūsu sirdis, ielē jaunu mīlestību, lai viens otru mīlestību sevi spējam otrā rūpēs bēdās un no jauna tīri kļūt. Es zinu, ka dzīvi tu pārveido un man ar to pietiek, lai tev kaut dzīvi tu pārveido, man ar to pietiek, lai tev kalpotu un tevi slāvētu mans kungs. Atjauno mūsu sirdīs, ielē jaunu mīlestību, mīlestību, lai viens otru mīlam tā, ka aizliet sevi spējam otrā rūpes pēdās un no jauna tīri kļūt. Palīdz, ka mūsu sirds ir atvērts Tev, palīdz, ka mēs iecinām visās lietās Tevi, dārgais Kungs, ka mēs sastopamies arī ar grūtībām, palīdz mums vieniem nesisties cauri, jo Tu visu redzi labāk, Tev ir lielāks spēks, Tev ir lielāka ietekme pār visu, kas mūsu dzīvēs, mīļais Dievs. Palīdz mums uzcēt šīs lietas Tev un, eh, un palīdz mums pārbaudīt Tavu vārdu, Tu mums tur iedrošini to darīt, Kungs, un eh, mēs gribam redzēt, gribam redzēt Tavus varnos darbus. Pirmkārt pie mūsu pašu sirdīm un eh, otrkārt visapkārt mums, dārgais Dievs kā jau šeit bieži dziedājām, palīdz, kad eh, mēs nemeklējam iemeslus, sagaidot no tevis, lai spērtu kāju vai atvērtu mutu un lai tev kalpotu. Tu jau tik daudzas izdarīsi mūsu labā. Palīdz katram no mums tev kalpot, kā vien mākam, kā vien spējam, ar tām dāvanām, ko tu mums, dārgais Dievs, es devis. Paldies Tev, mīļais kungs. Palīdz mums būt auglīgiem kokiem, kārtīgiem, lieliem kokiem pie dzīvā ūdens straumēm un palīdz mums būt tādiem, kad, lai kas arī apkārt notika, mēs nemētātos apkārt, ka mēs nešaubītos, palīdz, ka mēs ticam un ka mūsu ticība ir nesatricinām, mīļais Dievs, uz Tevi, uz to, ka Tu esi nomodā par mums, uz to, ka Tu cīnies par mums, ka Tu iestājies par mums, un uh, jā, paldies tādējais Dievs. Jēzus Kristus vārdā, āmen. Bet debes Tēvs vēlreiz paldies Tev par šo pakārtoto iespēju, Tēvs, būt šeit kuldīgā. Paldies Tev, Tēvs, par Taviem darbiem, ko Tu dari pie mūsu sirdīm, pie mūsu dzīvēm, ko Tu dari pie draudzēm. Dievs, paldies Tev, paldies, ka arī šodien mēs varam būt šeit, tā ir Tava žēlstība. Un uh, paldies, ka varam atvērt savus smuts un slavēt Tev, ka mēs varam pacelt acis pareizajā virzienā, nevis uz kalniem, bet uz Tevi, kungs, un cerēt uz Tevi un sagaidīt no Tevis debes Tēvs. Un, un turpināt iet tavā virzienā un tavā spēkā, Dievs, ar tavu gudrību un padomu, Dievs. Paldies Tev, ka Tu esi klātesošs, Tu esi mums ļoti vajadzīgs, bez Tevis mēs nespējam neniek. Mums vajadzīgs Tavs gars, Tavs spēks, lai cilvēku dzīves tiktu glābts, mainīts. Dievs izstiep savu roku, Dievs, pār šo vietu, kungs, un pieskaries katrai sirdī, Dievs, kā, kā tas ir vajadzīgs. Un svētais gars pieskaries katrai sirdī un atver katru sirdi, lai ir šī sagaidīšana no Tevis – lai viens var piedzīvot Dievs to, ko viņam vajag šobrīd. Dievs palīdz mums uz to, kungs, jā. Jēzus vārdā. Amen. Es sākšu varbūt vienu stāstu um, pagājušo svētdienu dievkalpojumu nedaudz tādā iespaidā. Um, esmu ļoti uzrunāts no Jāņa evaņģēlija piektās nodaļas, dažs ir kopā ar manīm. Sākšu no šīs vietas un te redzēs. Kā ies? Un tur mēs lasām Jāņa Evanģelija 5. nodaļa. Lasīsim no 1. panta. Pēc tam bija jūdu svētki, un Jēzus nogāja uz Jeruzālemi. Bet Jeruzālemē pie avju vārtiem ir dīķis, kuru ebrijski sauc Bedzata, ar piecām stabu ailēm. Tanīs gulēja liels pūks slimnieku, aklu, tīzlu, izkaltušu, kas gaidīja uz ūdens kustēšanu. Jo savā laikā eņģelis nolaidās dīķi, dīķī un ūdeni sakustināja. Kurš tad iekāpa viņā pirmais pēc ūdens sakustēšanās, tas kļuva vesels, lai kāda bija viņa slimība. Tur bija arī kāds cilvēks, kas 38 gadus Tur bija kāds cilvēks, kas 38 gadus bija gulējis nevesels. Jēzus redzēdams viņu guļam un zinādams, ka viņš jau ilgi atrodas tādā stāvoklī, saka viņam, vai tu gribi vesels kļūt? Slimais viņam atbildēja, kungs, man nav neviena cilvēka, kas mani ienestu dīķī, kad ūdens tiek sakustināts, bet kamēr es pats noēmu, cits jau aiziet man priekšā. Jēzus viņam saka, celies, ņem savu gultu un staigā. Un tūdēļ tas cilvēks kļuva vesels, paņēma savu gultu un sāka staigāt. Bet tā diena bija sabats. Tad jūda sacīja tam, kas bija dziedināts šodien sabats, tev nav no brīvu gultu nest. Tad viņš tiem atbildēja, kas mani darīja vesela, tas man sacīja, ņem savu gultu un staigā. Tie jautāja viņam, kas tas bija, kas tev sacīja, ņem savu gultu un staigā. Bet izdziedinātais nezināja, kas tas bijis, jo Jēzus bija nozudis pūlī, kas bija tajā vietā. Pēc tam Jēzus to atrod templī un saka viņam, redzi, tu esi vesels kļuvis, negrēko vairs, lai tev nenotiek kas ļaunāks. Tad cilvēks nogāja pie jūdiem, viņiem sacīja, ka tas, kas viņu dziedinājis, ir Jēzus. Halleluja! Amen! Tās ļoti labs stāsts, ne? Es gribēju tieši sākt ar stāstu. Man liekas, ka stāsts ir ļoti labs. Viņš iedod mums tādu bildi, ja? un varbūt tajā bildē mēs kaut kur ieraugam arī kāds viens sevi. Ja? Un šeit mēs lasījām, ka bija svētki, jūdu svētki, un Jēzus bija arī nogājis uz šiem svētkiem uz Jeruzālemi. Un, eh, un tad viņš eh, devās uz šo uz avju vārtiem, kur atrodās šis dīķis, Un, eh, un interesants nosaukums ir tam, tam dīķim. Un tas vārds nozīmē žēlsirdību. Ja? Viņš nogāja uz svētkiem, un viņš devās uz to vietu, uz žēlsirdības vietu. Viņš tur nonāca. Un šajā vietā Starp citu, mums eh, ar Inetu bija tāda iespēja šovasar, ne, kādu laiku apakaļ, aizbraukt uz Izrēlu un eh, pabūt tajā vietā. Lai, nu, ir priekšstats kaut kāds par to dīķi apmēram ja, šobrīd. Ja. Un, eh, un Jēzus tur, Jēzus tur nonāk. Un šo vietu sauc žēlsirdība. Viņš nonāca tajā vietā, ko sauc par žēlsirdību. Tas interesanti tas, un tas, kas man pievērs uzmanību, ja, ka Jēzus nonāk vietā, ko sauc par žēlsirdības vietu, un šajā vietā joprojām tur atrodās ļoti daudz cilvēku, ļoti daudz slimu cilvēku. Ļoti daudz cilvēku tur mēs lasījām gan akli, gan tīzli, izkaltuši. Un visi tur atradās uh, viena iemesla dēļ, lai tas mainītos, ja? lai tiktu dziedināti, ja? lai tiktu glābti, ja? lai viņu slimība uh, tiktu dziedināti, ja? lai viņi tiktu atbrīvot, lai viņu dzīves tiktu mainīts. Ja? Un tad mēs tālāk lasējām par to, ka tur starp tiem daudziem cilvēkiem, kas arī bija tādi un tādi, tiek izcelts īpaši viens cilvēks. Un droši vien par katru vienu ir īpašs stāsts, bet šeit mēs lasām, ir izcelts viens cilvēks, īpaši viens cilvēks. Kurš tādā stāvoklī, es lūdzu pievēršiet tam uzmanību, šajā žēlsirdības namā, Un šajā vietā viņš atrodās 38 gadus. Un man rodās tāds jautājums, un droši vien, ka arī jums varētu rasties tāds jautājums, kā tas ir iespējams? Kā tas ir iespējams atrasties ja, tādā vietā, ko sauc par žēlsirdību, kur ir Dievs, un joprojām atrasties tādā stāvoklī, 38 gadus. Ja. Tur rakstīts, ir, kad Jēzus tur bija nonācis, cik var saprast pēc šī teksta. Tur rakstīts, Jēzus redzēdams viņu gulam, guļam un zinādams, ka viņš jau ilgi atrodas tādā stāvoklī. Viss var gadīties, ka Jēzus jau no tā brīža, kad viņš varēja iet vai apmeklēja tādas vietas, ja? varbūt jau bērns būdams, ja? arī bija tur. Jo tā bija īpaša vieta, ja, ja eņģels bija, sakustināja ūdeni, tad kādu brīdim notika. Un, nu, protams, ka tas piesaist cilvēku uzmanību, un cilvēki tur ir un gaida brīnumu savai dzīvei. Un viss ir gadīties, ka katru gadu, kad viņš devās uz kādiem svētkiem un nonāca tajā vietā, viņš redz to vīru vienu gadu, Viņš nākošajā gadā atkal dodas uz svētkiem, un, un atkal tas pats vīrs tur ir. Un pēc trījiem, četriem gadiem viņš atkal tur nonāk un atkal redz to, to cilvēku tieši tādā pašā stāvoklī, nekas nav mainījies. Ja? Un tad viņš nāk pēc 20 gadiem un redz to pašu vīru tieši tādā pašā stāvoklī. Un viņš nāk pēc ja, 38, ja, 38 gadiem. Viņš tur, Jēzus vēl nebija piedzimis. Ja? Pasakiet man, lūdzu, vai tā ir Dieva griba? Žēlsirdības namā, kur ir Dievs, atrasties cilvēkam tādā stāvoklī. Vai tas ir Dievs, vai, vai Dievs gribēja, lai viņš atrodas tādā stāvoklī? Esmu pārliecināts, ka nē. Un tāpat šo stāstu mēs varam savā ziņā pārnest arī uz mūsu dienām. Draudze ir Dieva iestādījums, draudze ir Dieva nams. Ja. Un es domāju, ka lī, vairāk vai mazāk līdzīga aina varētu būt arī šodien. Katru svētdienu Jēzus ir mūsu vidū, katru svētdienu Jēzus redz katru vienu no mums. Jēzus zināja to dienu, kad tu pirmo reizi ienāci iekšā šajā namā, un viņš zināja, kāpēc tu atnāci šeit. Viņš ir vienīgais, kurš zināja vistīrāko motivāciju, kāpēc tu nāc uz šejien, kāpēc tu esi šeit, kāpēc tu viņu slavē, kāpēc tu pielūdz, kāpēc tu meklē viņu. Vienīgais viņš, viņš zina, viņš zina tavas eh, ilgas, tavu vēlmi, viņš to zina. Un katru reizi viņš ir šeit, un katru reizi viņš redz tevi. Tu vari pamainīt uh, vietu, tu vari aiziet uz citu draugu, tu vari atnākt šeit un atkal, bet viņš visur tur ir un viņš tevi redz. Ja? Līdzīgi kā šeit, Jēzus viņu bija ievērojis. Ja? Un viņš ievēroja, ka šis nekas nemainās viņa dzīvē. Un tā nevajadzētu būt pareizi. Tā nevajadzētu būt, ja, ka Dieva žēlsirdības namā ilgstoši Cilvēks var atrasties akls, neredzēt patiesību, ja? neredzēt savu aicinājumu, ja? neredzēt, ko viņš varētu darīt Dievu valstībā. Vai izskaltušam, vai vājam, vai nespēcīgam, bet jāatzīst patiesību, ka diemžēl tāda situācija, situācija varētu būt, un, un es sev ieskaitu droši vien arī tajā skaitā. Kad mēs lasām korintiešu vēstuli, kur Pāvils liek pievērst uzmanību svētajiem vakarēdienam, nu viņš tur arī to piemina. Jā. Viņš sāk eh, ar vārdiem, ko Jēzus ja, teica, un tad viņš nonāk līdz tai vietai, kur viņš saka, nu redziet, nu, jūsu vidū arī ir daudzi vāji, daudzi neveseli un daudz pat mirušie. Ja. Tāpēc, ka neizšķirtā kunga miesu. Jā. Tā kā, nu, <laughs> var būt tāda realitāte, jā. jā var būt tāda realitāte, jā. Un es ļoti gribētu, lai mēs ieraudzītu sevi kaut kur šajā stāstā. Un, <clears throat> un man liekas, ka šajā stāstā mēs redzam arī to, ka pa šiem 38 gadiem – cerādams uz kaut kādu mistisku sakustēšanos, ja? kaut kad tur cilvēki runāja, eņģels nolaidās un notika brīnums, un tad, cik var saprast, joprojām tur notika kāda brīnuma, ja? kaut kāda mistiska darbība bija dievišķa, ja? tur kaut kas notika, un tas tā kā piesaistīja uzmanību, un tā kā visi lika tādu cerību uz to. Bet man ir jautājums, vai tas ir vienīgais veids, kā Dievs darbojās, nu, caur kaut kādu mistisku sakustēšanos vai caur mistisku uh, dievkalpojumu, kur kaut kur kādam kaut kas tur trīc vai vibrē vai, vai skudriņas skrien, vai tas ir tas, nu, vai Jēzus nevarētu pieskarties tev savādāk. Ja? Man liekas, kad eh, tur aizgāja nobīde, ja? no tas skats kaut kā novirzījās no, uh, no kunga, man liekas, uz kaut kādu mistisku sagaidīšanu. Ja? Un laika gaitā, man liekas, viņš arī pazaudēja to sagaidīšanu. Un var gadīties, kad arī mums atnākot, es tā piemēram pārdomājot sevi, mana sagaidīšana no Dieva bija lielāka pašā sākumā nekā tagad. Tāpat tās, kā, piemēram, puikas, kas iemīlās ja, meitenē un meitenes puišos, ir lielāka sagaidīšana viens no otra nekā jau laulībā vēlāk pēc 5, 10, 15 gadiem. Un ja, to, ja, attiecība, ja par tām attiecībām nerūpējās un viens no otra pārstāja kaut ko sagaidīt, visticamāk, ka tur jau deg sarkanā lampiņa. Un ja mums šodien nav tāda sagaidīšana no Dieva, tad ja mēs vienkārši nākam, nākšanas pēc un gribam sagaidīt kaut kādu mistisku sakustēšanos, ja? un mūsu dzīve mainīsies un viss aizies uz augšu, man tev jābēdina. Ja? Ja. Tā nenotiek. Tā tikai notiek pasakās. Ja? Es ticu, ka Dievs grib kaut ko, kaut ko vairāk, lai mēs ieraugām šeit. Kas saka, ir tie, ir tie brīnumi, kurus Dievs izvēlās kādu, nezinu, caur skudrām, <laughs> ja, kaut kādā veidā misijas, ka viņu dziedināt, bet tas nenozīmē, ka visam mūsu fokusam vajadzētu aiziet tajā virzienā un gaidīt, ja, kad manī notiks kaut kas līdzīgs. Dievam varbūt tās ir cits glābšanas ceļš pie tevis. Ja. Cits veids, kā viņš tev dziedinās, cits veids, kā viņš tev mainīs. Un pats galvenais ir nevis tā sakustēšanās, bet pats galvenais ir Jēzus. Ja. Nu, ka pats galvenais, uz ko mums vajadzētu fokusēties un ko mums nevajadzētu pazaudēt, tas ir Jēzu. Viņu un žēlistību nepazaudēt. Ja. Un izskatās, ja, kā ar šo cilvēku notiek ja, 38 gadu laikā, un Jēzus to ievēro. Un tu vari būt drošs. Tu neesi aizmirsts un tu neesi pamests. Arī Jēzus tevi redz. Ja. 38 gadi viņš gaidīja, lai viņš tiktu dziedināts. Runa nav tikai par dziedināšanu šodien šeit mūsu vidū. Mums ir dažādas vajadzības. Ja? Un man ir tās jautājums tev, vai tu sagaidi, ka Dievs tā palīdzēs? Un tā vien izskatās, ja, ka laika gaitā, tā, gaidot kaut kādu mistisku sakustēšanos, kur notiks kaut kāds brīnums, un tas nenotiek, ka varētu tā būt tiešām, kad viņam tā sagaidīšana ir mazinājusies. Viņam vairāk nav, kā saka, uh, deksme vai vispār vēlme bišķiņ pacensties vai pielikt piepūli, jau vairāk tā nav. Tad, eh, tad kad Jēzus, viņam, <laughs> Jēzus parādās ļoti interesantā veidā, kaut kur no pūļa izlien ārā un vienkārši <laughs> uzdod jautājumu, ja tur ir daudz cilvēki sapulcējušies, vēl jau vairāk, ja tie ir svētki, ja. Un, un viņš gaida kaut kādus brīnumus, varbūt jau negaida, vienkārši tur atrodas. Un, ja pašķirsies ceļš, tad viņš ies, ja nē, nu gaidīs. Ja. Pēkšņi viņš dzird balsi. Un viņš dzird šos vārdus ja, no Jēzus. Viņš jau nezināja to, ka Jēzus mēs lasījām. Ja. Jēzus, viņš pat nezina, ka tas ir Jēzus. Viņš vienkārši tur ir un viņš dzird no pūļa ja, kaut kur. Kāds saka viņam, ja? Un ko viņš viņam saka? vai tu gribi vesels kļūt? Ja domāju, tu sēdi dievkalpojumā, tu kaut ko sagaidi, ja tur varbūt tās ir atbraucis super dziedinātājs, ja tu ir tās visi, nu, un tu sēdi un tu dzirdi, pavisam nevis no kanceles balsi, bet tu dzirdi kaut kur, kāds iekšā tev saka, vai tu gribi? Ja. Kas tas tāds? No kurienes, ja? Jautājums, vai tu gribi būt vesels? Jēzus pat neielaižās disku, viņš ir ievērojis, ka šis cilvēks atrodas tik daudz gadus, es ticu, ka Jēzum palika žēl, jo tā, nav dieva, tā nebija Dieva griba priekš viņa 30, 38 gadu izmesta vējā. Skatoties nepareizā virzienā, ja, neko nedarot, vienkārši cerot uz kaut kādu misisku, kaut kas notiks, kaut kas mainīsies, 38 gadi vienkārši vējā. Jēzus viņu bija pamanījis, ievērojis, un viņš pieiet pie viņa klausies. Vai tu gribi būt vesels? Un viņš pat nevarēja vairāk atbildēt, ja? Ja es tev šodien paprasītu, ja, ko tu sagaidi no tā kunga, tu varētu man uzreiz tā pateikt? Vai tev jau būtu jau saraksts, un tu īsti nezinātu, ko izvēlēties, ko viņam pateikt šodien? Man šajās dienās mums, mēs ogrē piekopjam tādu eņģeļu būšanu. Tas nozīmē to, ka katru nedēļu cilvēks saņem kartiņas ar kādu no draudzes locekļu vārdiem, viņam par to nedēļu viņš viņu vai nu lūdz par viņu, vai, vai iepriecina kaut kādā veidā. Un mans eņģelis uzdeva jautājumu, ko tu gribētu saņemt? Es nezināju, ko atbildēt, jā. Man uzreiz mēnesis un... <laughs> nē, nē, es jau jokoju. <laughs> Lidmašīna, jā, māja lepnā, zelta poda, jā. Nē, nē, es jau jokoju. Bet, bet tika uzdots tāds jautājums, es nezināju, ko, es nezināju, ko atbildēt. Ja? Un nav viegli atbildēt. Ja? Nu tā. Ja tu īsti nesagaidi, ja, tev, ja, tev, ja tev ir fokus pazaudēts kaut kur, ja? tu ne, vairāk nevari pateikt, ko tu īsti gribi. Ja? Atcerieties, tas, tas aklais, kas tur uh, ubagoja. Un kad viņš dzirdēja, ka Jēzus pagāja garām, viņš, ko viņš sāka bļaut, tur Dāvida dēls apžēlojies. Ja? Un Jēzus viņam uzdeva līdzīgi jautājumu, ko tu gribi, lai es tev daru? Vai Jēzus neredzēja, ka viņš ir akls? Jēzus redzēja, ka viņš ir akls. Vai Jēzus viņam uzdeva jautājumu, ko tu gribi, lai es tev daru? Uzdeva. Un ko viņš atbildēja? Uzreiz. Viņš tur nedomāja. Viņš teica, es gribu redzēt. Jā. Līdzīgi šeit Jēzus uzdod konkrēti jautājumu. Vai tu gribi būt vesels? Un uz šo jautājumu viņš nevarēja atbildēt. Un te var redzēt varbūt arī to sāpi viņā, kas iznāk ārā. Nevis atbild, jā, gribu, bet viņam nāk ārā visāda veida attaisnošanās, kas ir notikuši pa šo laiku. Nav gadījumā ar mums kādreiz tā, ka Dievs pieskarās mums un mēs sākam Dievam stāstīt un pārmest par cilvēkiem, ka cilvēki mums nav palīdzējušie. Tas ir tas, ar ko viņš nodarbojās šeit. Ja es viņam prasu, vai tu gribi būt vesels, Un tas, ko viņš viņam atbild, viņš saka, nav neviens, kas man varētu palīdzēt. Un tad ir tāds jautājums, ja, vai, vai tu gribi, lai Dievs tev palīdz, vai tu sagaidi, ka cilvēki tev palīdzēs. Ja. Ar cilvēkiem ir tā, ka cilvēki nevarēs palīdzēt vienmēr. Jo mūsu spējas kaut kur ierobežojās. Ja. Mēs kaut kādās lietās varam kaut ko palīdzēt viens otram, bet ir lietas, ja, kur mēs nevaram palīdzēt. Mēs nevaram nevienu dziedināt, mēs nevaram nevienu atbrīvot, mēs nevaram izmainīt nevienu sirdi, mēs nevaram izmainīt nevienu dzīvi. Ja. Vienīgi viņš var to izdarīt. Ja. Un likt savu cerību un gaidas uz cilvēku, ka cilvēks man palīdzēs. Ja. Es atceros, ka man bija viena tāda situācija daudz gadus atpakaļ – man bija sirds pilna, un man vajadzēja vienkārši ar kādiem vecākiem brāļiem izrunāties. Un es dzirdēju, ka kādi brāļi, vecāki tur no Velsas ir atbraukuši uz Platonu, vēl mācītājs Arnas Sīls bija dzīves. Un es devos vienkārši, lai savu sirdi izskatītu. Sirds bija pilna, neatceros par ko, bet nu, kalpotājiem ir šāda un tāda kaut kas uz sirds, un tad ir jāpadalās. Un tev ir jāatrod kāds vecāks brālis, ko padalīt. Nu, es aizbraucu turien, cerot, ka bet mans fokus bija nobīdījies no Kristus uz cilvēkiem. Un es aizbraucu uz platoni ar domu padalīties ar brāļiem ja, par savām sirdsāpēm. Un nonākot tur, viņiem bija tur kādi pasākumi, vēl kaut kas, viņi visi bija tik ļoti aiz, aizņemti. Un es to samanīju, es to izmanīju, ja, kad īsti nav viņiem priekš manis tur laika. Man tas tā iesāpējās, ja ka es vienkārši pat, man liekas, īsti neatvadījos. Man tāda sāpe bija, kad es vienkārši pagriezos un es aizbraucu projām. Un es braucu apakaļ. Un es braucu un es domāju, nu, ko darīt tagad. Man ritīgi sāp, es jūtu, ka man <laughs> pie, pie tūp, pie manām sirds durīm jau rūgtums ir un es kaut kas tāds. Es domāju, ko darīt, ko darīt, kur lai es braucu. Tagad jau dubultais brauc ar vienu nasu, tagad jau ir, tagad jau ir jau par brāļiem, jau es apvainojos. Un, Un es tā domāju, nē, jāuzvan ir Agrim Ozolinkevičam. Par cik es esmu Platonē, tur Jelgava nav tā, varbūt, tās, varbūt šie brāļi uzklausīs. Tagad jau dubultā nastiev ir. <laughs> un es pazanu mācītājiem Agrim uz Jelgavu un izrādās viņam dzimšanas dienu. Un tā sanāca, ka es tā kā, nu ne tieši, bet nu, tā kā sanāca aizbraukt uz viņu dzimšanas dienu. Un tagad es aizbraucu uz viņu dzimšanas dienu, un nu, tad, tur, protams, visi radinieki bija, protams, bija bīskaps eh, Jānis Uzalinkevičs, viņa tēvs. <coughs> Un sanāca, ka mēs apsēdāmies kopā ar Jānu. Un, un, un, un viņš bija tas cilvēks, ja, kurš eh, klausījās man grēksūdzi. Un tad es visu to viņam pastāstīju par to, kā es eh, cerēju ja, uz cilvēku un ka man palīdzēs. Un tad viņš man stāstīja savus stāstus, ja, Un es domāju, mani stāsti vēl ir vispār bēdārs līmenī. Nu, teiksim, kāda viņam ir uh, pieredze un kam viņš ir gājis cauri. Ja? Tur ne tikai apvainoties, varētu, varētu aizbraukt uz brāļus, apšaut ar ložamteju. Ja? Bet uh, kungs mācīs būt pazemīgam un atlaist visas tās situācijas. Viņš teica, agri tas ir. Nekad nevajag likt cerību uz cilvēku. Nekad neliekat cerību uz cilvēkiem, jo jūs nonāksiet līdzīgā situācijā, kad jums pazudīs jebkāda veida sagaidīšana, otrs jūs staigāsiet ar rūgtumu sirdī un visi būs vainīgi pie tā, kad tu tālāk netiec vai tu netiec līdz tais mistiskam kaut kādam brīnumam, ja, ja un, un gadi iet, <laughs> ja, un labāk jau nepaliek, ja, un labāk nepaliek. Bet viens jautājums no Jēzus mums visiem. Vai tu gribi būt vesels? Vai tu gribi, ka es tev palīdzu? Ja? Tā ir žēlstība. Tā ir žēlstība. Ja? Trīsdesmit astoņi gadi. Tas man arī uzrunāja. 38 gadi. Gaidīt uh, sakustēšanos savā dzīvēm ka kaut kas kļūs labāk. Nekas nekļuva labāk 38 gados, tikai kļuva vēl sliktāk. Iekšēji degradējās, ja, morāli. Kļūst aizvainojams, jūtīgs pret uh, cilvēkiem, pret attiecībām. Ja. Viss ir slikti. Neviens man nav palīdzējis dzīvē, tāpēc es šeit atrodos. Un kāds, ja, piedz, un ja kāds, uh, uh, Dievs, un viņš pirmais aizskrien, no nu, atkal es, ja, Un es esmu redzējis tā, nu, es varu pa vienu konkrētu situāciju tikai minēt, arī no daudz gadus apagā arī. Hogas draudzē bija ļoti līdzīga situācija, kad, kad kādai māsai arī, viņai, ta, viņai tā sanāca, tas ir mans vērojums par viņas dzīvi, ka viņai vienmēr sanāca tā kaut kā redzēt, tā bija kā, es domāju, tas bija kāds ievainojums, kas vilkās līdzi un netiek dziedināts vai, Droši vien, ka kungs arī viņai klauvē pie sirds, teicot, negribi no šīs lietas kļūt veseli, bet viņai tā sanāca, ka, ka viņa vienmēr kaut kā redzēja un dzirdēja, ka citi ir vairāk sveitīti nekā viņa. Ja? To varēja saklausīt viņā, gan viņas tekstos, gan nu, tā. Viņa to ļoti kaut kā piefiksēja, ja? viņai tas ļoti sāpēja. Un izrādās, ka vēlāk runājot ar viņu, ja, sana, ir sanācis tā, nu, visticamāk, no kurienes tas viss vilkās, no pagātnes, kur Viņa bija tāda sieviete, ja, kura eh, rūpējās vienmēr. Visi tie vīri, kas viņai bija, tur cik, trīs, četri vai cik viņai tur bija dzīvē, kā jau tur tajā grēcīgajā dzīvē, viņa vienmēr <clears throat> ir bijusi vadošā ģimenē. Nekad nav bijuši vīri, ja. Viņa ir bijusi tas boss, ja. Un īstenībā tāda situācija Latvijā ir diezgan klasiska jau, ja, ka sievietes uzņemās atbildību, piemēram, strādājot arī šajā, šajā uzņēmumā, arī braukājot uh, visvairāk visas lietas kārto sievietes, ne vīrieši. Es vienkārši, ne, nu, kas tā ir pa lietu, es nezinu, bet eh, sievietes ir saimnieciskas, ja? viņas visu kārto, visas naudas lietas, ja? mēbeles, visu, visu. Vīrs tikai nonāk uznest, aiznest, bet, nu, tā, tāda ir situācija. Jāsaka, nezinu, diemžēl vai kā, ja? Vajadzētu vīriem, man liekas, vairāk eh, uzņemties atbildību un Nu tā, un, un viņai bija līdzīga, un, visu, un viņa kļuva par dievu bērnu. Un man liekas, ka no šīs lietas, es nezinu, viņa laikam netika brīva vai kā, cik gadus viņa jau bija draudzē, bet viņa šo sakni dzīvoja, un tā viņai ļoti traucēja. Līdz brīdim, kad viņa aizgāja no draudzes projām. Jo viņai tas tik ļoti sāpēja, viņa bija tik ļoti aizvainota par to. Bet, nu, paldies Dievam, kā saka, tuvāk jau dzīves beigām, jau kā kungs viņu ņēma mājās, ja tur viss tā kā dziedinājās un viņi izlīdzinājās ar Dievu un ar cilvēkiem un beig, beigās jau klausījās dievkalpojumus un tur ir brīnumi notika un no nu, tā. Tā kā paldies Dievam <clears throat> par visu to. Tā, bet mēs redzam, kā tas viss var pārvērsties. Ja? Es ticu, ka Dievs negrib, lai tas notiek tavā dzīvē. Ja? Bet tas viss var notikt eh, tāpēc, ka tu sagaidi kaut ko. <laughs> es gribētu šodien vienkārši teikt, kā viņš teica tiem farizējiem, Jēzus mani dziedināja. Nevis kaut kāds tur mistisks eņģels nonāca un kaut ko sakustināja. Jēzus mani dziedināja. Lai visiem ir skaidrs, ka Jēzus ir galvenais boss. Ja? Un pie viņa vajag nākt. Ja? lai kāda arī nebūtu tava vajadzība, jā. lai kāda nebūtu arī mana vajadzība. Jā. Dieva griba nav, ka mēs atrodamies paralizēti, akli, kā saka, <laughs> gadiem draudzē, kur tā nevajadzētu būt. Jā. Tā nav Dieva griba. Es ticu, ka Dieva griba ir mums palīdzēt, dziedināt, atvērt mūsu acis. Jā atvērt mūsu sirdis, ja, atbrīvot mūs. Ja. Un, um, un, nevis, uh, un vēl, vēl viena ļoti svarīga lieta, ko es tā piemēram pamanu priekš sevis, ko es paņemu no šīs stāsta, ir, ka Dievs uh, neradina savus bērnus uh, vienkārši gaidīt un cerēt uz kaut kādu mistisku sakustēšanos, bet, bet īstenībā tas, tas brīnums viņa dzīvē notiek tajā brīdī, kad viņš paklausa Jēzus vārdam, kad Jēzus teica, zini, celies augšā celies augšā, ņem gultu un staigā. Ja? Nevis kaut kāda sakustēšanās viņu piecēla, ja? bet paklausība Dievam. Mēs tā arī, man liekas, tiekam radināti šajā, šajā laikā, kurā mēs dzīvojam, kad tu nospied pultu un viss notiek. Ja? Vai kad, ja tev daudz naudas, tad viss notiek ap tevi, bet tā nav Dieva valstībā. Ja? Dievs neradina mūsu slinkumu, Dievs neradina mūsu, ziniet, gribētos lietot krieva uh, žargonu, ja? kā padomu laikā runāja apkārt un teica, piedodiet, ja? bet tā runāja kādreiz, ja? nahaļāva uksus slatkīja. Ja kāds uh, atcerās, jau <laughs> padomu laiks atcerās tādus visādus, ja, tad jūs saprotat, par ko iet runa, ja? bet tā nav, tā nav Dieva valstībā. Dievs neradina mūs vienkārši uh, izlaisties un neko nedarot, ja, sagaidīt, kad nu, notiks brīnums. Ja. Viņš bija pamanījis to cilvēku. Jā, Jēzus noteikti varētu tā izdarīt, ka viņš vienkārši tur ir. Ja. Bet, ja es satieku viņu pārsi viņam, tu gribi būt vesels. Jā, gribu, gribu būt vesels. Pēc visām tām sarunām gribu būt vesels. Ja es saku, celies. Celies. Jā. Un par ko tas runā? Tas runā, nu, tas nav balss pūlī, ja? Bet Dievs saka tev konkrēti, celies augšā. Beidz raudāt, beidz puņas slaucīt, beidz uh, vainot tur tas vai tas. Tu celies augšā un sāc rīkoties. Ja. Mēs to arī pamanījām. Man tāda atklāsme arī atnāca par, par, par lēmumiem. Ja kādreiz tas nebija tik, varbūt ļoti skaidrs. Nu, it kā bija jau skaidrs, ka lēmumiem ir ļoti liels spēks ja tas atraisa Dieva valstību tavā dzīvē, ja, un ka Dievs sāk eh, dar, darboties, bet uh, Bet, eh, piemēram, viens tāds spilgts eh, piemērs, ja, kur mēs piedzīvām dievu žēlstību, ir par svētdienas skolu. Ja. Es atnācu apakaļ vairāk uz ogta, ka vairāk sāk iesaistīties ogas draudzē, un tā svētdienas skola arī tur tāda, nu, dārdzenes, ja tāds. Visi skolotāji paguruši, ja, neviens neko darīt negrib. Kāds grib svētdienas skolu vadīt? Ja, tur visi jau <laughs> izvairās, ja. Eh, tā kā liekas, ka tur monstri būtu, ja. Nu, mums ir puiši pārsvarā, jā, viņi ir tur daži tādi, jā. Vienot sakot, visi tādi. Nekādi. Un uh, mana sieva un, un vēl, viena, vēl viena māsa, viņi bija izgājuši Godly Play. Un viss tas ir. Viņām ir tās zināšanas, ir tā saprašana ja, par to metodi, kā, kā strādāt un tā. Seminārus apmeklējuši, ja bet mēs to nelietojam. Mēs turpinām lietot to, kas nestrādā. Visi nogrust. Un tad, eh, un tad vienkārši bija tā. Es, nezinu, es, es tā ceru, ka Dievs vienkārši arī nāca palīgā. Nevis kaut kāda tur, tu tās notiks brīnums un sēdienas skola aizies. Brīnums nenotiek, kamēr tu nepieņem lēmumu. Un mēs pieņemam lēmumu. Mēs vienkārši pieņemam nevis tādu, nu, kaut kā darīsim. Nē, mēs pieņēmām konkrētu lēmumu no tā brīža. Mēs visi mēs, uh, uh, mainam stratēģiju, vairāk nestrādājam ar tādu metodi kā visus tos 11 gadus, bet mainam un mēģinam strādāt pēc gādlī, gādlī plēja metodas. Lēmums pieņemts. Un es ticu, ka tas, tas bija tas celšanās moments, kad mēs sadzirdam Dievu tādu balsi, uh, caur dažādiem apstiprinājumiem, un mēs pieņemam lēmumu, mēs celsimies. Ja? Un tajā brīdī, kad mēs pieņemam lēmumu, likās, ka kaut kas ceļās, ka mēs ceļamies. Ja? Arī skolotājiem pēkšņi kaut kas ceļās, jau vairāk nav tāda dārzeņu pozīcija, ja? bet kaut kas notiek, ja? kaut kas sarosās. Saka, pirmā lieta, ko darām, visu mēs taisam remontu telpā, visu, visu bardaku ārā, vai ātri izremontējām telpu, arī paklājs atnāca, ja. Starp citu, jums sveiciens no Raimonda, no Madlienas draudzes, ja. Viņam ļoti labi iet, un mēs esam ļoti labi draugi ar, ar ogas draudz, un tā kā šodien viņš kalpo ogrē, viņš lieka pasveicināt jūs visus, ja. Un viņam bija bišķiņi vairāk tie paklāja gabali, un tad mēs sāktu paklāja ielikām, sienas izkrāsojām, pēkšņi mēbeles atnāca, vēl tur atnāca, vēl viss kaut kas, materiāli kaut kādi jau bija sapirkti, un mēs sākām gādlī play. Mēs pieņemam lēmumu, Un tas, kas likās, ka tu būs beidz un miris un pagalam un savs un nekam nederīgs, jā, pēkšņi atdzīvojās. Pēkšņi ceļās augšā. Tas viss notiek ne jau tāpēc, ka sakustēšanās notiek. Bet kungs teica, jā, vai tu gribi būt vesels? Un tajā vietā, lai attaisnotos, tā vietā teikt, lai visi noguruši, bērni nepaklausīgi, jā. Ja? Mēs esam, mums patīk attaisnoties. Ne? Bībele saburzīta, nav kaut kas labi. Uz visu mums ir attaisnojumi. Dievkalpojums ne tā, gaismas kaut kas nav, ja Dieva gara klātbūt nevar būt. Ir viņš nav. Šodien nav. Šodien es nejūtu viņu. Ja? Nu, tā nav. Viņš ir. Viņš ir klātesošs. Un tajā vietā, kur cilvēki atver bībelīti vaļā, un kaut cik ir bība un sieņa, es ticu, Dievs tur ir klātesošie. Un Dievs ir šeit viena iemesla dēļ, nevis lai mūs izklaidētu un tevi, bet lai palīdzētu tev. Un viņš katreiz ir šeit, un katreiz viņš redz tev, vai tu esi ticis tālāk pa vienu centimetru savā dzīvē vai nē. Un ja viņš redz, ka gadiem nekas nemainās, viņš runās uz tevību. Un viņš uzdos tev vienu jautājumu, vai tu gribi vai iet uz priekšu? Tu neesi noguris sēdēt desmit gadus un neko nedarīt šeit. Tu neesi noguris no savas slimības, tu neesi noguris no savas kurnēšanas, tu neesi noguris no šīs nabadzības. Vai tu neesi noguris no šīs pārāk lielas bagātības, kas tev padarīja lepnu? Cik ilgi tā dzīvos? Es to varu mainīt, es varu tev palīdzēt. Ja? Tas, ka Dievs ir žēlstības pilns, Dievs ir. Ja? Tas ir vēlns, kurš grib mūs novērst mūsu skatu no Kristus, no žēlstības un kaut kur ievest kaut kādā tur, kaut kādās dīvainās mācībās, kaut kādās tur sakustēšanās, jā. Atcerieties, jā, kad Dievs teica Mozam, uztais čūsku. Tur rakstīts, pēc trīsiem gadiem tā uztais čūsku, un kas nesas svētību, kļūpa pa lāstu, jā. Un tā sakustēšanās varbūt kādā brīdī bija pa svētību. Bet vēlāk, ja, tā kļūst jau par mācību vai tādu dogmu, kas vienkārši nu, uztur cilvēkus slimus žēlsirdības vietā, kur tā nevajadzētu būt. Ja? Tāpēc, ka cilvēkiem dēļ tā mācībām nav fokus uz Kristu, bet uz kaut, nu, uz kaut ko citu. Es paskatīties, kas rakstīts ir ebreja vēstulē. Ebreja vēstulē, kas tur rakstīts 13. nodaļā, ko mēs tur lasam? Vēstule ebrejiem, tas ir jaunajā derībā. Mm. Vēstule ebrejiem 13. nodaļā, 9. pants. Ja? Kas ir rakstīts? Tur rakstīts, neaizraujieties ar visvisādām svešām mācībām, jo ir labi, ka sirds tiek stiprināta žēlistībā. Es gribu stiprināt jūsu sirdi šodien un arī savējo, izējot no žēlstības, ja? nevis no kaut kādas mistiskas sakustēšanās mācības, ja? bet no žēlastības. Ja? No žēlastības par to, ko Dievs ir darījis mūsu labā pie krustē. Un Bībelē teica, ka viņš paņēma uz sevīm visus mūsu grēks, visas mūsu ciešanas, visas mūsu lāstus. Viņš visu to paņēma uz sevīm. Ja? Un tur rakstīts iesaist 53, ka viņa brūcēs. Mēs jau esam dziedināti. Viņš visu paņēma uz sevi. Tā ir žēlstības mācība. Tā ir žēlstības mācība. Paskaties vēl. Un tas ir labi, ka sirdis tiek stiprināta žēlstībā. Jēzus stiprināja, stiprināja šo vīru, ja? Un joprojām Dievs mūs stiprina, Dievs joprojām runā uz mums izējot no žēlstības pozīcijas. Ja? Paskaties Tita vēstulē, otrajā nodaļā. Titam, ja? Titam, jā, otrā nodaļa. Skaties, kas tur rakstīts no 11. panta, tur ir teikts tā. Ir atspīdējusi žēlstība. Tātad žēlstība ir atspīdējusi. Viss, jā. Ja? Tas arī saskana to vārdu, kas rakstīts Jāņa evaņģēlijā, 1. nodaļā, 14. pantā. Ja? Un vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū. Un mēs redzējām tādu godību, kā vienpiedzimušā dēla. Un kas tālāk teiks ir? Pilna žēlistības. Visi bija šokā no tā. Visi bija šokā. Daudziem nebija pieņemams, ko viņš dara bet viņa galvenais mērķis bija palīdzēt cilvēkiem. Un nekas nav mainījies. Viņa mērķis ir palīdzēt man šodien, un viņa mērķis ir palīdzēt tev. Un viņa žēlstība ir pietiekoša uz visām dzīves situācijām. Šeit rakstīts, ir atspīdējusi žēlstība 11. pantā, kas nes pestīšanu visiem cilvēkiem. Kristus ir nācis Ja? Un viņš ir nācis, lai parādītu tev man žēlstību. Un tur rakstīts, kas nes pestīšanu visiem cilvēkiem, ieskaitot šo vīru, kas 38 gadus nevarēja paiet uz priekšu, jau bija pazaudējis jebkādu veidu sagaidīšanu, jau bija kļūst par, par labu attaisnotāju. Ja? Bet, ja es vienalga uzdevu viņam jautājumu, vai tu gribi būt vesels, un viņš kļuva vesels. Viņš paklausīja Dievu balsī, viņš cēlās augšā, ņēma gultu. Un arī tad, kad viņam aizrādīja, teica, kāpēc tu nesguldi šo tagad sabats ir, ja? Viņš teica, tas, kas man ziedināja, teica, lai es staigāju ar gultu. Un tad Jēzus patklājās viņam. Un tad Jēzus viņam teica, klausies, negrēko vairāk. Tad viss var gadīties, ka tā slimība bija grēka dēļ, varbūt. Bet viņš teica, negrēko vairs, ja? lai nenotiek kas ļaunāks. Viņš saskārās ar Jēzu. Ja? Viņš saskārās ar Jēzu ne tajā brīdī, kad notika brīnums. Viņš saskārās ar Jēzu un ar šiem vārdiem. Nu? Tā kā viņš piedzīvoja dziedināšanā, viņš nezināja, kad ir Jēzus. Kad viņš dzirdēja šos vārdus, negrāko vairs, ja? lai nenotiek kāda ļaunāk, viņš piedzīvoja viņu klātbūtnē. Ja? Nu, tā kā Jā. Ir atspīdējuma žēlistība, kas nes pestīšanu. Un tas cilvēks tika izglābts pēc 38 gadiem. Tā domājot par žēlistību dažas lietas. Pirmkārt, žēlistība ir spējīga glābt, un viņa glābj. Un tas ir rakstīts Efeziešu vēstulē, otrajā nodaļā, tur rakstīts no 8 otrajā nodaļā no 8. līdz 10. pantam, man liekas. Tur rakstīts, ka ne ar darbiem, bet tā ir viņa žēlistība, kas mūs glābj. Neviens nevar ar labiem darbiem nopelnīt savu glābšanu. Un neviens ar labiem darbiem nevar izglābt ne sevi, ne arī kādu citu. Ja? Un kāds ir teicis tā, man liekas, ka tā ir pilnīgi patiesība. Mēs netiekam glābti labo darbu dēļ, bet mēs esam izglābti, lai darītu labus darbus. Ja? Un ja mēs to sajaucam, to kārtību, ja, tad ir bēdīgi. Ja. Tāpēc ir labi <laughs> nesajaukt to. Ja. Dievs ir vienīgais, kas spēj glābt. Ja. Un tas mums ir jāuztver gan personīgi, gan arī teoloģiski visādi, ja, lai mēs tie, kas esam glābti, necenšamies nu, citus kaut kā glābt savādāk. <laughs> Ja. Ja, bet ka mēs ka mēs lūdzam un uzticamies, ka Dievs glāb savā žēlistībā, ja? ka mēs neuzliekam cilvēkam smagākas nastas. Ja? Dievs spēj mūs glābt ja? savā žēlistībā. Dievs arī savā žēlistībā mūs ir aicinājis, ne tikai glābis. Ja? Viņš ne tikai tevi ir izglābis, ja? lai tu nenonāc ellē, bet viņš tevi ir aicinājis. Ja? Un daudziem tas ir šoks, ja? kad viņš aicina. Kā tu vari man aicināt? Kā? Es taču esmu grēcīgs cilvēks, ja? Atcerieties, ja Pēters, kad Jēzus viņam palūza laivu nedaudz nostumt, un tad Pēters nostum, Jēzus uzrunāja visus, un pēc tam Jēzus taisa izmetiet tīklu, un tad viņi izmet un piedzīvoja daudz dzīves, un visi bija laimīgi, priecīgi, un tad vienā brīdī Pēters tur saļimst, aizēja no manis, esmu grēcīgs cilvēks. Viņš saka, nē, davai, es tev aicinu, būs pat cilvēku zvejnieki, ja? Un Bībelē rakstīts korintiešu vēstulē, paskatieties apkārt, ja? Daudz ir aicināti. Tādi, kas varbūt nav bijuši cienīgi, kas ir bijuši dzērāji, alkoholi, narkomāni, prostitūts, vienalga saistīti, problēma cilvēki, izkaltuši, vienalga bez mīlestības. Ja? Viņš savā žēlstībā izglāb, viņš savā žēlstībā mūs aicina. Tā ir žēlstība. Tas, ka mēs šodien varam būt šeit, tas, ka brāļi var kalpot, tā ir Dieva žēlstība. Ja? Tā ir Dieva žēlstība. Viņš ne tikai mūs izglāba, ne tikai mūs aicina, bet tur rakstīts, ka viņš turpat tika vēstulē rakstīts, ka viņš savā žēlstībā mūs māca. Paskaties, kas šeit rakstīts ir. Tas man uzrunāja šajās dienās, kad es braucu, man mašīnā ir mans kambars, ja? Un es kaut kā tiku ļoti uzrunāts tieši ar vienu domu, ka Dieva žēlstība dod man spēku pateikt nē. Es domāju par to. Viens mazs vārdiņš, nē, un reizēm te grūti viņu pateikt, ja? bet tur rakstīts ir, iet runa par žēlstību, atspīdējusi žēlstību, kas nes pestīšanu visiem cilvēkiem, audzinādama mūs, lai atsacīdamies no bezdievības un pasaulīgām iekārēm. Žēlstība nedod tev tiesības grēkot. Jaunāmen. Bet žēlstība audzina tevi un mani no iekšienes uz ārā. Pateikt, nē, Nevis vecās darības princips, tas ir slikti, to nevar, to nedrīkst, tas nav labs, un tu nesaproti, kāpēc nav labs, ja man patīk. Bet Kristus, kas ienāk mūsos, jā, viņš audzina mūs. Tas ir process. Līdz brīdim, kad tu esi tik tālu izaudzināts, ka tu jau saproti, ka tas ir ļauni, un tu saki nē. Viņš ne tikai glāb mūs, ne tikai aicina savā žēlstībā, bet viņš arī mūs audzina – mums, mūs, lai varam pateikt vienu dienu, nē, grēkam. Vēl Dieva žēlstība, ko dara Dieva žēlstība, dod mums spēku kalpot. Vēl Dieva žēlstība mums palīdz iziet cauri dažādiem grūtībām, dažādiem izaicinājumiem dzīvē. Tā kā, mīļie, Dievs ir labs Dievs. Un Dievs negrib un nevēlas, un tā nav viņa griba, kad pie visa, ņemot visu to, ka Dieva žēlstība ir atspīdējusi. Ja? Un varētu nosaukt arī viņa namu, ja par žēlsirdības namu, kur Dievs ir klātesošs, ja? ka šajā žēlsirdības namā gadiem ilgstoši, ja? kāds no mums, mēs tā arī dzīvojam ar savām problēmām un, ja? un nekas nenotiek. Tam tā nevajadzētu būt. Tam nevajadzētu būt, ka tu jau desmit gadus esi ticīgs un tavu dzīve nemainās. Tā nevajadzētu būt, ja? ka tu nevari paliecināt. Tā nevajadzētu būt, ja? Jā, tā nevajadzētu būt, un tā var iet garam, cauri garam sarakstam, kā nevajadzētu būt. Ja? Padomā par to. Dievs ir labs Dievs, viņš grib to mainīt, viņš grib tev palīdzēt, ja? Un nav attaisnojies, neattaisnojies, ja? Nesaki, ne tāds dievkalpojums, ne tāds cilvēks, ne tādas krāsas. Jēzus, ja? Jēzus. Ja. Un svētais gars, ja viņš ir šeit, viņš nepagodinās cilvēku, ja. viņš pagodinās Dievu. Viņš pagodinās Kristus vārdu, ja. nevis kādu agra. Viņa uzdevums ir Kristu pagodināt. Un viņš ir šeit, Kristus. Jau visus šos gadus, kopš tu nāc šeit, viņš tevi vēro, viņš redz, kur tu esi. Un viņš joprojām grib tev pateikt, uzdot tev šo jautājumu. Vai tu gribi būt vesels? Vai tu kaut ko gribi mainīt? Ja? Vai tu neesi piekusi jau? Ja? Un man ir reizes, ka man gribās teikt, jā, kaut kādās lietās esmu Dievs piekusi. Ja? Palīdz, jā. Tā vienkārši ir. Un ir labi būt uh, godīgam. Un tā arī teikt Dievam jā, es esmu noguris. Un netaisīt viņam <laughs> smaidīt. Nē, viss kārtībā, viss ir labi. Zin, kā mēs kādreiz prasām, kā tev iet? Nu, viss labi, <laughs> jā, tur viss ir sabrucis, jā. Man viss labi. Jo tu nevari, nu, atļauties, vai ne? Pateikt, ka tev nav labi, jā. Bet ar Dievu tu vari cilvēkiem tā bet tu tiešām gribi izmaiņas savā dzīvē un sākt kustēties priekš vai celties vai, atnākt veselība, fiziska vai garīga, vajag būt godīgam ar Dievu. Vajag būt godīgam ar Dievu, un viņš palīdzēs tev. Jo viņš ir šeit, lai palīdzētu. Jā. Viņš ir nodibinājis draudu šo vietu, lai palīdzētu, lai glābtu. Jā. Jo žēlstība ir atspīdējusi, kas nes pestīšanu visiem cilvēkiem. Tā ir galvenā vēsts evaņģēlijā draudz nav viena no, viena no ja, izklaides ja, industrijā vai vēl. Ar to, lai nodarbojās pasauli un lai izklaidē. Bet viņš šeit ir atnācis, lai mūs glābtu un lai palīdzētu. Un tad, kad visi svin svētkus, Jēzus atrodas žēlsirdības namā, kur ir nelaimīgi cilvēki, un viņš grib palīdzēt viņiem kamēr citi svētdienā varbūt tagad saules spīd un visi jā, baikeriem brauc un visi atraujās. Un tā nav slikta lieta, es nenosot to. Jēzus ir arī tur, bet viņš ir arī šeit. Katru svētdienu, katru dienu kopā tevi un vēro tevi. Visu zin par tevi. Man patīk šis stāsts, man vajag uzzināt šis stāsts. Tādā pagājušā svētdienas dievkalpojuma iespaidā un plus vēl pārdomas par žēlstību, ja, viss tā kopā. Man liekas, bāc, pēc visa tā, ko Kristus izdarīs pie krusta, nevajadzētu būt tā, kad, ja, kad draudzēs cilvēki ir vāji, slimi, tīzli, kropļi, sausi, neko nevar padarīt, nevar uzņemties atbildību, palūkt nevar, neko <laughs> nevar, ja. Ir divi, trīs cilvēki, kas vienkārši kapā, ja. Tā nevajadzētu būt. Tā nevajadzētu būt, ja. Tā nevajag būt. Tā nevajag būt. Ir jābūt kaut kam labākam. Dieva valstībai jābūt mūsu vidū. Halleluja. Varam lūgt Dievu, es pa jums, jūs pa mani. Viens, mēs visi viens pa otru. Ja? Aizlūksim un es esmu godīgs ar Dievu. Vienkārši saka Dievam, kādos jautājumos, kādās sfērās tu esi vienkārši piekusis. Un... Ja mēs kādreiz mācītāji un kalpotāji kaut kā laika gaitā arī kaut kā tas, mēs kļūstam par tādiem tā kā devējiem, ja, tā kā, nu, ka jādod, ja. Bet ja mums nav sagaidīšana no tā kunga, tad vienu dienu arī nav ko dot. Tu vari atdot tik, cik tev ir, bet Dievs grib, lai tu arī sagaidi, ja, ka viņš tev arī grib kalpot, ja. Un ja šī, un ja šī, šī te, uh, atgriezeniskā saita kaut kur pārplīst vai kaut kas nestrādā, nu tad kādā brīdī būs bankrots. Tāpēc ir labi ne tikai dot, bet sagaidi no tā kunga. Ja. Pat ja tev ir 20 gadu stāsts ticībā un tu jau vairāk neko nesagaidi un tev jau viss ir. Bet tad ir labs jautājums, kāpēc tu nedēļ, kāpēc tu jau neesi kādā Āfrikā vēl kaut kur. Vai, nu, Nu tā, pārdomām, ja, par dzīvi. <laughs> Dievs jūs ļoti mīl. Tāpat kā visus pārējos, ja. Debes Tēvs, vēlreiz paldies Tev par, par šo dienu. Ai, cik labi, kungs, ir būt tavā namā, kā rakstīts 84. psalmā, kad, um, ka bezdalīga un putni atrod māju vietu pie taviem, tavā namā. Un, Dievs, ir e labi būt tavā namā, kungs. Ir e labi būt tur, kur tu esi, Dievs. Un, Dievs, paldies tev, ka tu arī uzturi, kungs, mūsu un to prātu, Dievs, e, tādu, ka, ka mēs neesam novirzījuši savu skatu kaut kur citur bet ka mēs varam fokusēties uz Tevīm joprojām, Dievs, un es ļoti lūdzu, Dievs, ka Tu, Dievs, palīdz mums katram vienam, Dievs, un Un ja mēs esam kaut kur to fokusu uh, pazaudējuši vai kaut kur ir aizvirzījies vairāk uz cilvēku pusi, vai labiem darbiem, vai vēl Dievs lūdz, ka tu atjauno atgriez atpakaļ mūsu skatu, atpakaļ uz tevīm. Un atjauno Dievs tāpat arī sagaidīšanu no tevis, Tēvs, atjauno šo ticības momentu, Dievs, tajās jomās, kur mēs varbūt esam jau pārstājuši ticēt, Dievs, un esam novājināti, kungs, un ne, nespējam, Dievs, tur pastāvēt, vai Dievs, lūdzu, atjauno, atjauno, Dievs. Svētais gars, es lūdzu, tas tavs vārds, kungs, ne mans, bet tas ir tavs dzīvais vārds, kungs. Es lūdzu, Dievs, Jēzus, ka tu, Dievs, pieskaries katram vienam, Dievs, tu pieskāries šim cilvēkam žēlsirdības uh, vietā pie šī pūļa un Dievs, tu nebija tajā sakustēšanas momentā, bet Dievs, tu vienkārši runāji vārdu uz viņu. Tu, Dievs, tu biji tur patās kopā ar viņu, turpat blakus Dievs. Un, pieskaries. Dievs, ik, jā, Dievs pieskaries, jā, pieskaries katram vienam Dievs šajā vietā. Kungs, jā, piedod varbūt tās visas reizes, kad esam gaidījuši kaut kādu brīnumu, jau gadiem gaidām kaut ko. Dievs palīdz rīkoties mums. Palīdz mums, Dievs, eh, vienkārši lasīt Tavu vārdu un vienkārši atsaukties un celties un rīkoties, pieņemt lēmumus. Dievs, palīdz, kungs, eh, lai ienāk Tavu valstību, Dievs, tiešām tur, kur viņai ir jāienāk šodien. Neatnāk dziedināšana, Dievs, tiem, kam tā ir jā, jāatnāk, Dievs, un tiem, kam ir jāsaņem. Dievs, lūdz, ka Tu pieskaries un dziedē, Dievs, šīs vainas un kaitas, Dievs. Eh, tev, kungs, viss ir iespējams. Tu esi šeit, Dievs, lai Dievs, lai mūs stiprinātu žēlistībā, lai stiprinātu mūsu Dievs savā vārdā. Tu esi šeit, Dievs, lai, lai piedot mums grēkus, Dievs, lai šķīstīt mūs, lai atjaunot. Paldies Tev, kungs, jā, par Tavu žēlistību, Dievs, kas nes pestīšanu visiem, kungs. Tad nu, nes pestīšanu, Dievs, tiem, kam ir vajadzīga pestīšana, Dievs, dziedināšana, kam vajadzīga dziedināšana, Dievs. Dievs brīvība, Dievs, no grēka, brīvība no kādiem ieradumiem, Dievs, Dievs dara brīvus Jēzus vārdā, kungs. Lai tavā spēkā, Dievs, kāds cietoksnis, Dievs, katra, katra kāda ieraduma tiek vienkārši salauzt, vienkārši iznīcināt, Dievs, tavā spēkā, Dievs, Jēzus Kristus vārdā. Un lai kādi vēlni un dēmoni, ja tie kaut kur perinās un ir apmetušies uz dzīvi, tad šodien vienkārši palīdz, uh, Dievs celties un pieteikt karu un vienkārši padzīt Jēzus vārdā. Kungs, dod spēku, Dievs, jā. Stāties pretīm, kungs. Un Dievs, tiešām, lai visas tās līgzdes, kuras vēlns ir saperinājis, Dievs, lai tās tiek nojauktas. Un Dievs, lai nāk, kungs, tavu valstību, Dievs, kas ir taisnība, mies un prieks svētajā garā mūsu dzīvēs, Dievs, Jēzus vārdā, kungs. Kungs. Ja es tu pats teicu, lai mēs nākam pie Tevis visi bēdīgie, grūtsirdīgie, Dievs, ka Tu vēlies atvieglināt, ka Tu vēlies noņemt visas lieko un nevajadzīgās nastas, Dievs. Dievs, jā, paņem projām katru aizbildināšanos, Dievs, un visus šos rūgtumus, Dievs, pret cilvēkiem, Tēvs, ja kādam ir vienkārši izsūdz, mēs esam šeit, lai izsūdzētu arī savus grēkus, jā. Un saki Dievam vienkārši, esi godīgs ar viņu, un Mēs Bībelē teica, ka daudz spiedās Jēzum, bet bija viena sieviete, kas ticībā viņu aizskāra, un viņa tika dziedināta nevis tie daudzi, bet starp tiem daudziem viena griezās pie Jēzus un aizskāra viņa drēbu vīlus, viņa to darīja ticībā, viņa, to, viņa tiešām ticēja. Jēzus tajā brīdī bija vienīgā cerība, viņai nebija citas vairāk. Un tajā brīdī, kad viņa no visas savas sirds aizskāra viņa drēbļu vīles, cerot vienīgi un tikai uz Kristu, ne uz kā alternatīvu, bet kā vienīgo. Tur, atnā, tur vienkārši atraisījās Dieva spēks, pat Jēzum nepamanot, ja tā sieviete tika dziedināta. Šis vīrs pat nezināja, ka tas ir Jēzus, kas viņu dziedina. Tas par daudz ko runā, brāļi māsas. Ja? Dievs redz tavu vajadzību. Bet sagaidi no Dieva, ka viņš palīdzēs tev. Sagaidi no viņa. Sagaidi. Dievs lūdz, ka tu šajā brīdī, Dievs, aizskar arī man, Tēvs. Lūdz, ka dziedini, kungs, no apaugstēšanās, Tēvs. Un, Dievs, Jēzus vārdā. Dievs, ka tu mazini visas iesnas, kungs. Vienkārši pieskaries, Dievs, lūdz, lai tev eļļa vienkārši nolīst, Dievs, Jēzus vārdā. Ja vēl kāds slimi, kungs, šajā vietā, Dievs, lai tev eļļa nolīst, Dievs, un dziedini, Dievs, dziedini. kādi konflikti ģimenē, Dievs, kādas nesaskaņas, Dievs, dziedini, kungs, dod gudrību iziet no tām ārā, neveicināt, jā, tu. kungs, visas dusmas, Dievs, un visas tās lietas likvidē, Dievs, attiecībās, jā, mazini visu to, jā, audzini, kungs, mums, Dievs, mēs gribam ļauties, Dievs, šai audzināšanas uh, procesam, Dievs, lai mēs varētu pateikt nē bezdievībai, lai mēs varētu pateikt nē visam tam, kas ir ārpus evaņģēlī, visam tam, kas ir nesvēts un netīrs, Dievs, Jēzus vārdā, kungs. Un paldies Tev par Tavu lielo žēlistību, Dievs. Paldies Tev par žēlistību, Dievs. Ka mēs netiekam ziedināti vai dzīves mainītas uz labā darba pamata, uz desmit baļu sistēmas, bet Dievs, Tu izvēlies savā žēlistībā mums pieskarties un palīdzēt mums. Dievs, paldies Tev par to. Paldies Tev par to. Es lūdzu svētī katru vienu, kas šeit ir, Dievs. Velc mūs tuvāk katru vienu pie Sevis un lai mēs turamies pie Tevis un ejam kopā ar Tevi. Paldies Tev, Dievs. Un es lūdzu, Dievs, lai mūsu draudzēs, Dievs, lai, mūs, lai, lai mēs nepiedzīvojam šo, šos, kā vārdā rakstīts, un daudzi bija vāji un slimi un miruši tāpēc, ka nav izšķīruši tā kunga miesas, Dievs, Jēzus vārdā, kungs, ka mēs esam prom ārā no tā. Slūdzu, kungs, ka nav neviena draudzē šeit, Dievs, ilgstoši vāja vai, vai slima vai pat miruši, kungs. Dievs, lūdzu, kungs, Jēzus vārdā, lai mēs esam tā draudz, Dievs, un tā ticīgie, kādiem vajadzētu būt, Dievs, ka mēs būtu tā pasaules gaisma un tās zemes sāls, Dievs nevis upuri grēkam, Dievs, vai slimībām, Dievs, vai vēl kaut kam, Dievs, bet ka mēs būtu upurs uz Tava altāra, Dievs, katram labam darbam, Dievs. Uz to mūs sveitī, Dievs, Jēzus vārdā. Svētī brāļus, Dievs, kas šeit kuldīgā darbojās, Tēvs, paldies Tev par gatu, par mātes, kungs. Paldies Tev, kungs, par slavētājiem, paldies Tev par svētdienas skolas darbiniekiem, paldies Tev par jauniešiem, paldies Tev par katru mājas grupas vadītājiem, par katru, katru Dievs, kas uh, ir teicis Tev jā vārdu un kalpo. Eh, Dievs, par katru, katru Dievs, paldies Tev. Paldies, ka mēs visi kopā varam būt šodien šeit, Jēzus, Dievs, tā ir Tev žēlstība, es tā priecājos, Dievs, paldies Tev. Mēs mīlam Tevi, mēs slavējam Tevi. Paldies Tev. Paldies Tev. Mēs varētu kopā kādu dziesmu nodziedāt, kādu pateicības dziesmu viņam, kādu pielūksmus. Un, un ja tu gribi iznākt priekšā īpaši un vienkārši spērt kaut kādu ticības soli ārā no savas vietas, nevis, nevis nākot šeit pie manis, ka es te tagad, bet vienkārši varbūt tāds ticības simbols, varbūt tāda iziešana, tāda celšanās vienkārši, kad es ceļos savā situācijā un tu tā jūti, tad tu vari nākt šeit priekšā uz ceļiem vai guļus, ja nav. Šīs dziesmas laikā būt arī Jēzus kopā. Tā. Tu vari arī vietā palikt. Ja. Bet, bet tu gribi pats sev kaut ko uzvarēt vai kaut ko salauzt, vai vienalga, vai kaut kam pārkāpt pāri, kādam lepnumam vienalga, tad lauz to vienkārši. Nāc šeit priekšā. Un, ja tu jūti, ka tev tas vajadzīgs. Manis dēļ to var nedarīt. Bet ja tu nāc šeit priekšā, nāc sevis dēļ jo beigu beigās jau tev to vajag.